esta non é peza de, de das lajarteiras, pero esta música é eh, música galega que tamén ten moito que ver coa persoa que vamos a falar agora, que é Víctor de Agarimos de Badalona. Ah. Vamos a darlle benvida. Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, Víctor, benvido, moitísimas grazas. Falaba eu de que eh, eh, non, é mu, non é música de as lajarteiras, pero, pero porque as vades ter vosotros aí, mm, teño entendido, sí. nesa xornada cultural do 2025 de Agarimos de Badalona, non? Para Previsto Correcto, sí. para, para maio, non? Sí, para o 17 e 18 de, maio. 17 e 18 de maio, música en directo, postos de comida artesáns, artesanía, orquestas, o grupo Jaque Bueno, cuéntanos. contanos, cosas importantes, a ver. Bueno, eh, a ver, ah, eh, primero, primero de todo, eh, este año, a coincidir con las letras galegas, el 7 de mayo, primero eh, vamos, a hacer a la bandera galega no Ayuntamiento de Badalona. No Concello, claro. Qué bonito. Oficial. sí. Vale, que, que, se, que se coñeza o galego en, en Badalona eh, decir, eh, Exactamente Oficialmente, correcto. o Concello sí, vai a recoñecer o noso... Vale, fantástico Primeiro eso Será, Vin... será a primeira vez que se in, in, eh, inicia que, a bandeira, non? O mellor sí, o mellor Sí, correcto, sí Pero que se cumplen... Sí que, sí que fan a Andalucía sempre cada ano, pero a galega é a primeira vez bueno. eh. Que cumplen 27 anos a de Badalona uh, Verdad? Correcto, sí Sí, sí, sí. Veña o aniversario de celebración da, da, da grande Asociación Cultural mm. Galega Agarimos de Badalona. Vale, entonces eso faixe coincidir, como acabas de dicir, coa Festa das Letras Galegas. Correcto. Vale. E entonces comezades o día 17, non? Sí, o día 17 po, pola mañá sería a Ica da Bandeira, uh mm. -huh. e despois pola tarde ya sería toda a festa na Praza Trafalgar. Na Praza Trafalgar. Sería Sí, como sempre. Como sempre, verdad? Bueno, uh mm-hmm. -huh. eh, eh, eso tendrá, te, terá unha un final extraordinario con orquesta ademais, pero ademais cun agasallo especial galego, non? Sei que hai unha queimada gratuita. Correcto, sí. Sempre acabamos ca queimada ah. o noso socio Pepe, ah. que é un ah. crack, e, e sempre... Que é un crack, sempre, claro que sí. sí. Eh, eh Fantástico. Vale, e, e a participación tamén de moitas outras entidades galegas eh, de Cataluña que estarán con vosotros, non? Vosotros participades con eles noutros sitios, por exemplo, uh -huh. a semana pasada sei que estivestedes aquí Vémonos en... aquí de veciños. En, eh, de veciños e de <laughs> actuantes, non? Exactamente, aquí en, a visitar. en Cornellá. E entonces, os de Cornellá tamén estarán con vosotros, seguro. Claro, sí. Estarán, estarán todos. Estará Cornellá, estará Rubí, Cosas Sextas, Hospitalet... Hospitalet... Hospitalet... Claro, claro. Santa Coloma, todos, todos. Moi ben, moi ben. Bueno, tendes previsto algunha, eu digo, sorpresa, por así decirlo, porque eu sei que a actuación especial de As Lajarteiras vai a ser unha cousa fantástica, pero tamén a, a, a orquesta que... Me parece que xa leva o grupo Jaque moitas veces aí actuando con vosotros, non? Sí, xa esta terceira ou cuarta vez que vexen. Uh -huh. Sí, é fantástico e sempre volvemos a encontrar porque é increíble. E postos de xantar, postos de comida, non? E, e, e artesanía, sí. dixeches. Sí. Sí, temos, bueno, eh, Oi. Non te escoitamos moi ben, algunha cousa pasou que cambiache de lugar, o mellor yo, yo vento fai que non nos coiten, non te escoitemos ben. Agora. Agora sí. Vale. Pois pues, eh, eso que estou dicindo, que ve un, un chaval de de Galicia que traen productos alegos, la empanada, chorizo, embutido, de todo. Uh tenemos un servicio de bar. Ah. Sí, como sempre, casi como sí. casi sempre que tendes tendes esa mostra de, de da nosa gastronomía galega, lógicamente. Uh <laughs> -huh. Claro. Bueno, pois a convidar a toda a xente que, que se achegue precisamente a celebrar as letras galegas con vosotros e ao mesmo tempo disfrutar do, da gastronomía, do eh, eh, e da música en especial, uh -huh. que vosotros aparte do grupo eh, e, da, eh, da banda, tendes un grupo especial que que acompañades con, con outros instrumentos que non, son non solamente son a gaita, non? Sí, bueno, tenemos a charanga de... Bueno, de a charanga, non? Sí, xa tocamos moitas veces en moitos, uh -huh. moitos sitios, e bueno, eh, o tradicional galego, con gaita xambole de, de bombo, e tamén eh, acompañamos con, con saxo e acordeón. Con saxo e acordeón lógicamente algo tenemos que gravar algún día con vosotros para poder emitirlo na nosa radio eh? porque falamos dela pero non, non temos constancia eh, musical audi, <laughs> audición Teres, teremos que facer algo eh, non sei, especial, eh Víctor? Sí, eh, ahora estamos moi ocupados pero algún... Al pero algunha fin de semana, mellor, podedevos chegar aquí á radio e somos capaces de gravarlo aquí na radio, que hai un estudio bastante interesante, eh, podemos intentar gravalo, non? Sí, sí, sí podemos decidir e, e gravar unha ou dúas veces. Pois apuntade unha xenda, eh, Víctor, apuntade unha xenda e nos encantados de recibirvos e, eh, seguro que o gravamos aquí. Perfecto, sí, sen problema, sen problema. Pois se eh, veña, apunto na xenda e dillo a todo o equipo que nos estaríamos encantados. E depois, hasta, bueno, pois pues, publicámoslo nas nosas emisións. Uh -huh. Claro, por supuesto. ademais, ides a ter en conta que vos van a escuitar fora. Ah, fora de España. Claro que sí, sí, sí. sí. sí. Sabemos que, que se remite mañan, remites en Radio Roncudo, de, pues, tamén en Radio Fene, tamén en eh, Bueno, en, en en eh, Bras Brasil, no Brasil eh, eh, e, e nos escoitando agora mesmo <laughs> en, en Suiza. En, bueno, en Suiza. Moitísimas grazas pola túa información, Víctor, en desexamos no, ah, moi, ah. moitísimo no, éxito, deixamos moitísimo éxito a disfrutar que teñades unha feliz Semana Santa. Igualmente, que vais a ver. Veña, hasta logo. Hasta logo. Chao, Víctor. Chao, Víctor, hasta logo. Máis música, queridos ointes. Cándido alumea, non se colga a parede Su cándido alumea, non se colga a parede E o amor que non é firme non se fai máis caso dele Ai la la la la la la Ai la la la